ժամանակակից ներծավոր արևելքը նորից ակտուալություն է ձեռք բերում։ Այս մասին անցած շաբաթ ասել է Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն Ռոբեն Սաֆրասյանը անդրադառնալով թուրք-սիրիական, թուրք-քրդական վեճի շրջանում ծրված հակամարտություններին։ Չմոռանանք, որ ունենք Սևրի պայմանագիր, որը չնայած ուժի մեջ չի մտել, բայց որպես պատմական փաստաթուղթ գոյություն ունեցել է եւ գոյություն ունի։ Եվ երկրորդ, մենք տեսնում ենք, որ մեր դավոր արևելքը մտնում է մի փուլ, որը կարելի է անվանել պետությունների սահմանների վերաձևման, նոր պետությունների ստեղծման փուլ։ Իսկ սա նշանակում է, որ Սևրի պայմանագիրը նորից ակտուալություն է ձեռք բերում, եւ այս պայմաններում չի կարելի բացառել, որ մեր ծերությունները կանդրադառնան Սևրի պայմանագրին իհարկե ոչ որպես օրինական ուժ ունեցող փաստաթղթի, այլ որպես պատմական, ասել է արևելագետը։ Ըստ նրա, նախքան սա տեղի ունենալը Հայաստանը պետք է պատրաստ լինի դրան իր պահանջները ներկայացնելու համար։ Հիշեցնենք, որ 1920 թվականի օգոստոսի 10-ին Սևրում ստորագրված Թուրքիայի սուլթանական կառավարության եւ 1914-1918 թվականների առաջին համաշխարհային պատերազմում հաղթած դաշնակից պետությունների միջև ծևրի հաստության պայմանագրով միջազգային իրավունքի տեսակետից Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պայմանագրի մասնակից դե յուրե ճանաչվում էր պայմանագրի ստորագրած մյուս բոլոր պետությունների կողմից։ Թուրքիան Հայաստանը ճանաչում էր որպես ազատ ու անկախ պետություն։ Իսկ Հայաստանն ու Թուրքիան համաձայնում էին Էվրոմետրապի զոնի Վանի եւ Բիթլիսի նահանգներում երկու պետությունների միջև համանազատումը թողնել ԱՄՆ որոշմանը եւ ընդունել ինչպես նրա որոշումը նույնպես եւ բոլոր առաջարկները Հայաստանին դեպի ծով եւ ցալու եւ հիշյալ համանագծին հարող Օսմանյան բոլոր տարածքների ապարազմա իրականացման վերաբերյալ։ Բացի այդ, անօրինական էր հայտարարվում լքյալ գույքի մասին Օսմանյան կառավարության 1915 թվականի օրենքը։ Նշենք, որ անցած շաբաթ Հայաստանի Հանրապետության մի շարք կայքերի կողմից հաղորդվել էր, որ ադրբեջանցիները զանգվածաբար լքում են Հայաստանի համանակից Իգդիրի նահանգը։ Ռուբեն Սաֆրասյանն այս առնչությամբ ասաց, որ հետևել է թուրքական լրահոսին եւ նման հաստատում չի գտել։ Ինչ վերաբերում է դերսի մակարդական ինքնավարման հրշակելուն, ապա Ռուբեն Սաֆրասյանն ասում է, որ սա չպետք է լուրջ ընդունել, որովհետև թուրքական իշխանությունները դերբակալությունների եւ ճնշումների միջոցով նաեւ այն քրդերին, որոնք իշխանության ներսում են, այդ հարցը կփակեն։ Thank you. Աբխազիայի կառավարության ղեկավար Արթուր Նիկվաբյան անցած շաբաթ հայտարարել է, որ աբխազական երկաթուղին վերանորոգվում է Հաջիմբայի եւ Պուտինի բանավոր պայմանավորվածության հիման վրա։ Ըստ նրա, թեմ վերանորոգվել է 8 կիլոմետր հատված։ Ավելի վաղ հայտնի է դարձել, որ ռուսական զորքերը մաքրման աշխատանքներ են սկսել աբխազական երկաթուղում։ Ինչպես հայտարել է երկաթուղու վարչության փոխտնօրեն Իգոր Մարգանյան, երկաթ գործողին պատրաստում են վերագործարկման Աբխազիայով տարանցիկ եթերեկության համար։ Այժմ մակրման աշխատանքներն իրականացնում են Օչամչիրայից մինչև Ինգուրի գետնկած հատվածում։ Ներկայումս ճանապարհի այդ հատվածը քանդված է եւ Մարգանյանը ենթադրում է, որ այդ հատվածը մակրում են հետագայում վերականգնելու համար։ Միկվաբյանն նշել է, որ վերանորոգման աշխատանքները տարվում են որպեսզի երկաթողին ծառայի ապահ ժողովրդին։ Սա իրական օգնություն է մեզ համար։ Այն մեզ հարկավոր է տարբեր բեռներ փոխադրելու համար, Սելենա։ Ավելի վաղ Աբխազիայի տրանսպորտի վարչության պետ Զուրաբ Հաջիմբան հայտարել է, որ ռուսական երկաթուղային զորքերը անսպասելի են հայտնվել Աբխազիայում, սակայն խոստովանել էր, որ պաշտոնական Սուխումը տվել է իր համաձայնությունը նախնական աշխատանքներ իրականացնելու համար։ Օրերս Աբխազական երկաթուղու վերականգնման վերաբերյալ հայտարարություն արեց Ռուսաստանի պաշտպանության փոխնախարար Դմիտրի Բուլգակովը, ըստ նրա Ռուսաստանի երկաթողային զորքերը գործողվել են Աբխազիա վերականգնելու համար երկաթողային հաղորդակցություն։ Երկաթողային զորքերի մոտ 500 զինծառայող եւ մոտ 50 միավոր հատուկ տեխնիկա աշխատանքներ են տանում Աբխազական երկաթողու Օչամչիրա Ինգուրի հատվածում երկաթողին վերականգնելու ուղղությամբ, ասել է Բուլգակովը մինչդեռ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գծով Վրաստանի վարչապետի հատուկ ներկայացուցիչ Ջուրաս Աբաշիդեն ապօրինություններ համարում Օչամչիր Այնգուրի երկաթուղային հատվածի վերականգնման աշխատանքներն ապխազեն։ Աբաշիդեն նշել է, որ այդ գործողությունները լիովին անտեսում են միջազգային իրավունքը։ Իրականում մենք չենք կարող կասեցնել դա։ Եթե սկսենք արտացնել այս հարցը, Ռուսաստանից կստանանք ձևական պատասխան, թե եթե դա ձեզ հետաքրում է, խոսեք այդ մասին ապխազների հետ։ Իսկ մենք ապխազների հետ դրա մասին չենք խոսում հայտարել է Աբաշիդեն, ըստ նրա Աբխազիայի տարածքով երկաթողային հաղորդակցությունը վերականգնելու մասին բանակցություններ չեն ընթանում։ Այդ թեման մենք չենք քննարկել ոչ Պրահայի ձևաչափով, ոչ էլ այլ։ Կրկնում եմ, այսպես կոչված Աբխազ ազգական երկաթուղու հարցը չի քննարկվում, հայտարել է Աբաշիդը։ Երկաթուղային հաղորդակցությունը Վրաստանի եւ Ռուսաստանի միջև աբխազական երկաթուղով կազմեցվեց Աբխազիայում պատերազմի ժամանակ 1992-ին։ Խորհրդային շրջանում աբխազական երկաթուղով օրական անցնում է 14 ուղևորատար եւ 24 զույգ բեռնատար գնաց։ Երթերեկության վերսկսումը կնպաստի Հայաստանի շրջափակման մասնակից դադարեցմանը եւ ավելի դյուրին կդարձնի Հայաստանի կապն արտաքին աշխարհի հետ։ Փետրվարի 27-ին Վրաստանի արտգործնախարար Թամարա Բերուչաշվիլին հայտ արեց, որ կառավարությունն այս փուլում չի քննարկում Աբխազիայի տարածքով Վրաստանի եւ Ռուսաստանի միջև երկաթողային հաղորդակցության վերականգնման հարցը։ Սա շատ բաց հարց է, կապված բազում նախադրյալների հետ։ Այս փուլում Վրաստանի կառավարությունն այդ հարցը չի քննարկում, ասել էր նա։ Սիրիայում արդեն 5-րդ տարին է շարունակում են ներքին բախումները, որոնց ընթացքում զոհվել է շուրջ 250 հազար մարդ եւ միլիոնավորները հեռացել իրենց մշտական բնակավայրից, դարձել փախստական։ Կարելի ասել, որ այդ երկիրը հայտնվել է կործանման եզրին։ Այդ առնչությամբ անցած շփաթ երկրից մտահոգությունն է հայտնել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Պան Գիմոնը, ընդդիմադիր ուժերին ի սկզբանե աջակցել են արաբական որոշ երկրներ ու առավելապես Թուրքիան, որոնց նպատակը ցանկացած գնով Սիրիայում իշխող վարչակարգի տապալումն ու այստեղ սուննի չափավորական թուրք հոգամետ ուժերի իշխանության բերելներ, այդ թվում ռազմական գործողություններով։ Սակայն արևմուտքը թեև չէր հրաժարվում աջակցել ընդդիմությանը, բայց եւ չէր ցանկանում ներքաշվել ռազմական բախումների մեջ, ուստի Թուրքիայի հորդորներն ու անգամ սպառնալիքները ցանկալի արդյունք չտվեցին։ Ավելին, Թուրքիայի դիրքերը Սիրիայում ել ավելի թուլացան, երբ Եգիպտոսում 2013 թվականի հուլիսին տապալվեց մուսուլման եղբայրների իշխանությունը, որոնք Սիրիայի հարցում լիովին կիսում էին թուրքերի տեսակետները եւ Եգիպտոս-Թուրքիա փոխհարաբերություններում խիստ լարվածություն առաջացավ, ինչն առայժմ շարունակվում է։ Ըստ ամենայնի Թուրքիայի համար ջանքերը Սիրիայում Բաշար Ասադին խաղից դուրս թողնելու եւ այսպես ասած անվտանգության գոտի ստեղծելու հաջողությամբ ապարդյուն են անցնելու։ Դա է վկայում Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի բանագնաց Ստեփանջի Միսթուրայի հարցի խաղաղ կարգավորման վերաբերյալ ներկայացրած նոր նախագիծը, որը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում միայն հաստատվեց։ Ավելին, ԱՄՆ-ն Սիրիայի նորանշանակ ներկայացուցիչ Մայքլ Ռետլին Սիրիայի հարցի քաղաքական լուծում գտնելու նպատակով Ռուսաստան եւ Սաուդյան Արաբիայի ժամանելու, այնուհետև Ժնևում բանակցելու է նաեւ ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչների հետ։ Այդ մասին անցած շաբաթ հայտարարել է պետքարտուղարության խոսնակ Ջոն Քերբին։ Ռեդին հայտարարել է, որ Սիրիայի հիմնահարցը ռազմական լուծում չունի։ Դա նշանակում է, որ ԱՄՆ-ն հակված չէ Ասադին խաղից դուրս թողնել, անկախ նրանից, թե նրան իր դերակատարելու հետագայում։ Այս առնչությամբ հատկանշական է նաև անցած շաբաթ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումները տարածաշրջանի արաբական որոշ երկրների ղեկավարների, նաև Եգիպտոսի նախագահ Ալ-Սիսիի հետ։ Նույն օրը վերջիններս մամուլի համատեղ ասուլիսում հայտարել են, որ կողմերը Սիրիայի հարցի բանակցային լուսման կողմնակից են։ Արևմտյան պատժամիջոցներից ազատվելուց հետո Իրանը պատրաստում է վերականգնել իր դիրքը ՆԱՏՕ-ի համաշխարհային շուկայում։ Այդ մասին անցած շաբաթ գրել է ռուսական Գազետա Պարբերական ըստ լրատվականի հրապարակման իր անանկախ նավթի գներից պատրաստումն է ավելացնել նավթի արդյունահանումը օրական 1 միլիոն բարելով այն դեպքում, երբ համաշխարհային շուկայի առաջած նավթենից գերազանցում է պահանջարկը 3 միլիոն բարելով։ Կայքը գրում է, որ Իրանը նավթի շուկայում իր դիրքերը հետ բերելու ճանապարհին մրցակցում է Սաուդյան Արաբիայի հետ եւ այդ երկու երկրները շարունակաբար կավելացնեն նավի իրենց արդյունահանումը դիրքերը միմյանց չզիջելու համար։ Լինելով ՕՊԵԿ-ի նավ արդյունահանող երկրների կազմակերպության անդամ, Սաուդյան Արաբիան այսպիսով դիմաստազրկի այդ կառույցի գործունեությունը, որն ուղղված է նավթի համաշխարհային գների կարգավորման։ Սպասվում է նաև, որ թակավորության եւ իսլամական հանրապետության այս մրցավազքը կարող է ցաներ հարված հասցնել նաց արտունանող մյուս երկրների տնտեսություններին, քանի որ դրա պատճառով շարունակում է արժեզրկվել նավթը։ Իդեպ Իրանը գործարկել է նոր գազակոմպրեսորային կայան մեծացնելու հարևան երկրներ, այսօր նաև Հայաստան գազի արտահանում։ Իրանական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ նոր կայանը հնարավորություն է տալիս ավելացնել գազի արտահանումը Թուրքիա, Հայաստան եւ Ադրբեջան։ Դրա ծավալը ներկայիս 24 միլիոն խորանաց մետրից հասցնելով 56 միլիոն խորանաց մետրի։ Գազային ընկերության ներկայացուցիչի խոսքով կայանը փաստացի իրենից ներկայացնում է հարևան երկրների համար նախատեսված գազային տերմինալ։ Գազային ոլորտի մեկ այլ պաշտոնյա Յաբդոլլահ Բայդերդին իր հերթին նշել է, որ հյուսիսային եւ արևմտյան հարևաններին գազի արտահանման ավելացումը մեկնակետ կհանդիսանա դեպի Եվրոպա գազ արտահանելու համար։ Ռուսական կոմերսանտ թերթն իր վերաթողարկված անդրադարձում անցած շաբաթ բացահայտումները ներկայացրել ծնունդով Վրաստանից խորհրդային առաջնորդ Յոսիֆ Ստալինի եւ վրացիների հետ նրա հարաբերությունների մասին։ Ըստ աղբյուրի իշխանության գալուց ի վեր Ստալինը միշտ ընդգծված ձևով լավ էր նայել Թբիլիսին եւ Վրաստանին։ Իսկ խորհրդային իշխանական համակարգում նպաստել է վրաց պաշտոնյաների առաջընթացին սակայն որոշակի զարգացումից հետո նրա վերաբերմունքը վրացիների նկատմամբ կտրուկ փոխվել է, չնայած Վրաստանը շարունակել է վայելել առաջնորդի սերը։ Նկարագրվում է, որ փոշոտ ու նույնիսկ առանց նորմալ ջրատարի Թիֆլիսը եվրոպական ստանդարտներով քաղաք է դարձել Ստալինի ջանքերով։ Այնտեղ Ջուլիո Չատրվանելերը քրական լուսավորություն ու այն ժամանակների համար բացառիկ ասֆալտ է հայտնվել, իսկ նման վերափոխման համար հսկայական միջոցներ են տրամադրվել։ Վրաց պաշտոնյաների հարցում Ստալինի վերաբերմունքի փոփոխության պատճառը եղել է վրացի Կիրիլ Կակաբաձեն։ Տարբեր ժամանակներում տարբեր պաշտոններ զբաղեցրած այս գործիչը 1934 թվականին հրաժարվել է արտասահմանից ԽՍՀՄ վերադառնալ եւ մամուլին է տրամադրել Ստալինի մասին իր իմացած գաղտնի տվյալները բրիտանական Սանդի Էքսպրես թերթը իմի է բերել դրանք պատմելով, որ Զուբալովայի իր կալվածքում Ստալինը օրգյաներ է կազմակերպել նույնը արել է Վրաստանում Կրասնիե Գորկիում։ Կակաբաձեն լրատվամիջոցին պատմել է նաև, թե Ստալինի մեքենան տեղաշարժվում է հանգստված լույսերով իսկ արջևից եւ հետևից գնում են հսկայական լույսերով թիկնապա մեքենաներ։ Նշվում է, թե Ստալինի ծող կյանքը տարեկան 300.000 ֆունտ է արժենում եւ օրական 1000 կյանք։ Իսկ Ստալինը նկարագրվում է որպես կապկի փոքր աչքերով մարդ։ 1934-ի ապրիլին նա հրահանգել է Մոսկվայում ձերբակալել քեփչի ու խուլիգան վրացիների մեծ խմբի։ Դրանից հետո Ստալինը պաշտոններից հեռացրել է տարբեր վրա գործիչների։ Աղբյուրի պնդմամբ Ստալինը իր կարմիր terrorը ամենադաժան ձևով դրսևորել է Վրաստանում ու վրացիների դեմ։ Ավելին, նա երկրորդ ալիք է նախատեսել 1950-ականներին, որը չի իրականացվել միայն հենց Ստալինի մահվան պատճառով։ Վրացիների նկատմամբ Ստալինի հակակրանքը ըստ աղբյուրի հասել է այն աստիճանի, որ նրա անձնական թիկնապահները եղել են Չեչեն եւ Բելարուս, այլ ոչ թե վրացի։ Ի դեպ, նույն արտասահմանյան զանգվածային լրատվամիջոցները հետաքրքիր մոտեցումներ են վերանել այն ժամանակի վրացիների կողմից, Ստալինի հանդեպ։ Այսպես 1931-ին ամերիկյան մամուլը արձանագրել է, որ Ստալինի, որին վրացիները Սոսո Ջուղաշվիլի էին ասում, Վրաստանում անվանում էին Մեծընթաց Սոսո։ Ու նաև կատակում, թե նախկինում վրացի բոլոր թակավորները Վրաստանը միակցել են Ռուսաստանին, եւ միայն Ստալինն է Ռուսաստանը միակցել Վրաստանին։